igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa cumi na rimwe mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu ni umwanya w'ikiganiro gira icyo ushikirije kuri miko n'umunsi muteramanye na evariste nzi ko bananga mu kiringo cy'isaha tugiye kurangiza turi kumwe mu buhinga bw'ibyuma hari albert wayo rero turagaruka ku nkuru euh, zaranze inondwi turiko eh, turi turasozera kugira ngo mugire icyo muzivuze ko ntatebye na gatoya irerekana bashikirize zimwe mu nkuru twashimye kugaruka ko kugira ngo namwe mugire icyo mushikirije umukuru w'igihugu cy'u Burundi ahamagarira inzego z'igihugu guhagurukira abahungabanya ubutunzi bw'igihugu babicishije mu kunyegeza ubutunzi bwategerezwa kwinjira mu bigega bya leta mu nama n'abarongoye intara abajejwe ubutungane n'inzego z'umutekano no kwivuna abansi ku munsi wa kabiri mu ntara ya muramvya Evariste Ndayishimiye akaba yavuze ko bitumvikana ukuntu rero mu bidandazwa byinjijwe mu gihugu birenza amadolari umuriyaridi miliyoni amajana atatu ariko mu kigega cya leta hagashikayo gusa ayatarenga imiliyoni amajana abiri z'amadolari umukuru w'igihugu akabona ko kugwanya abo bahungabanya ubutunzi bw'igihugu bisaba ko inzego z'igihugu zikorera mu runani inzego z'igihugu nazo kandi zibwirizwa kuja hamwe kugira zigwanye urudandazwa ruciye mu kinywabi mu rero ibihano ruhasha bivugwa n'uburongo yishirahamwe urukome gishinzwe kugwanya ibiturire no gusasagura amatungo ya leta ni nyuma yaho rero umukuru w'igihugu avuze ko mu bafatwa bagerezwa gukora urudandazwa rwo mu kinyobi harimwo n'abakozi bo mu kigo Uber cegeranya amakori n'amatagisi Gabriel Rusiri abona ko nubwo hashizweho ubuhinga bwa none mu kwegeranya amakori n'amatagisi hari ababukoresha batagira akarangamutima ijanye no gukingira amashamba yabereye i Brazzaville mu gihugu ca Congo umukuru w'igihugu agasaba abajejwe uwo mugambi kwikebuka kuko mu myaka umaze atawo kwerekana ibiti biboneka byatewe amakamyo mirongo umunani n'atandatu y'igitoro cyo mu bwoko bwa esanse n'amazutu ngo niyo yashitse mu burundi ku minsi ya gatanu na gatandatu w'indwi y'indwi iheze ni byashyikirijwe n'umuvugizi w'ubushyikiranganji bw'ubutare n'agataka kuri uyu wa kane leonidas sindayigaya akaba yavuze ko batatahura igituma hari imiduga itondeye igitoro ku masitasiyo atandukanye uwo avugira ubwo bushikiranganji akavuga ko ku kwezi ku kwezi mu gihugu ngo hakoreshwa amaritiro ya baba miliyoni mirongo itatu y'amazutu na esanse ariko rero icibonekeza ku masitasiyo nuko n'ubu igitoro kitari ko kiraboneka neza na cyane cyane igitoro cya essence ishyirahamwe gishinzwe kurwanya igituri n'isesagurwa ry'amatungo ya leta urukome risaba ko amafaranga mvamakungu yokoreshwa neza hamwe no kugwiza ayo aho yokurwa mu ntumbero yo gutorera umuti ikena ryayo mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane gaburefsi akaba yamenyesheje ko bikwiye ko banki inkuru y'igihugu yigenga igihugu nacyo kigashyira inguvu mu biterwa njabuka amazi harimwo ikawa icayi n'ipamba guhera ubu impene zose zishorwa mu gisagara ca kirundo ngo nyenezo azobanza kwerekana urupapuro ruri ku kidodo cy'umukuru w'umutumba cyerekana ko atari inyibano kuko ngo ubusuma bwo mu mazungu bwabaye ndanse nk'uko bishikirizwa na musitani wa komine kirundo nabo abanyagihugu basabwa kwirarira kandi bakadoma ko urutukaho hose hikekwa ko harara abasuma cyane cyane mu misozi ihanamiye igisagara cya kirundo haraciye amezi hafi atanu icuma gipima indwara mu bihimba bitandukanye by'umubiri bita sikaneri carapfuye ku bitaro bikuru by'igihugu natwe turashoboye biri ku mugwa mukuru w'intara ya karusi muganga arongoye ibyo bitaro aremeza ko cuma cyahora gifasha abantu bavuye mu mihinga itandukanye y'igihugu bikanasahiriza ibyo bitaro by'igihugu mu buryo muganga baribarira prote arahumuriza kw'icuma batoye ko capfuye camaze kugurwa hanze y'igihugu ubu rero ngo barindiriye ko ishirahamwe rijejwe gukurikirana ibikoresho byo muri ivyo bitaro rigishikana hamwe iyo scanner hama iyo scanner ngo ikogwe nayo makuru ye twashimye kugaruka ko muri kino kiganiro gira icyo ushikirije abashaka kugira icyo bashikirije rero mu twakura kuri ibiri na kabiri ibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu ibiri na kabiri ibiri na kane na gatandatu ubusa kabiri ku gatelefone mu buhinga bw'ibyuma bari kubambwira ko ibintu byifashe neza sangwa muri sanze 꼬리 라디오 이상가리로 아하라 와까모 니하위마라 레카 구피리 나지 냐우나니 tuje hamwe twubake igihugu cacu twibarutse kuko ijunja n'ijambo ry'igihugu cacu bizova mu maboko yacu twigurwaruka ndabivuze ndagiye twese dushaka urukundo twese dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we kandi dushaka ubumwe mu gihugu cyacu umunyonyi wa mbere aza yakorotse ku murongo alo reka munoze akaborine hama narinzitse icyo nagira mvuge ku bijyanye n'ibyo by'igisoro ni ukuvuga nyimba kiboneka kikaba cyarinjiye kandi gitegeza gukwira icyo dukoresha ku ndwi mm-hmm. donke biragoye gusigura ukuntu tuca gikena imodoka zikama ku masitasiyo mm-hmm. ni ukuvuga abigeje no kuraba baraze iyo giherera n'abatuma kitaboneka mm-hmm. kugira abantu twiyunguruza natwe tugume eh, eh, ubuzima bworoha ariko igitangaje c'amagendo kiraboneka eh, aho nyine nicyo kibabaje kandi gitunuza nyine n'umunyagihugu mutoya nk'ubu nari mvuye muri vire ugasanga imirongo ni miremire kandi wumva riyerema kiboneka hmm. kuraba rero eh, abajeje ibintu bya taransiporo nyine n'urudandazo barabe nyine yuko icyo kintu bukiga neza hmm. yego hama abanyagihugu twanaranye koroherwa mbega hmm. severino ibyo bimeze gutyo ingaruka mbi eh, murazibona ngaho muherereye ingaruka mbi ntizibura kubera kuyungurura bica biba ikibazo kandi kitari ikibazo mhm. eh, nka kero kiyunguruza ku mataransiporo ankome mhm. ugasanga muko mutonda imirongo umwanya muremure mugacererwa aho mhm. ni nimwe mu ngaruka kandi ica yibonekeza imediyacumu n'itike ikigwirana cyane cyane ku matagisi umuntu wese arafise icyo akwiye gukora uwundi munywanyi ku murongo alo tageze mwiriwe mwiriwe neza muri bande mutwakuye muri hehe ndi odasi mu gisagara ca bujumbura odasi i bujumbura mu burundi yego mm. gisagara c'ubutunzi yego eh. nkuko bisanzwe nyakwa mumenyesha makuru mhm. nkuko umukuru w'igihugu yabivuze ivyerekeye kurwanya igiturire mm. ntibishobora gukunda mu gihe badahereye aba bantu banini banini nyakubahwa umenyesha amakuru mhm. ubwigire nk'ubu uye ibintu by'abantu banini banini mm. Eh, ariko bavuze ngo ni ibyo kwa mutama ikamyo ikibandanya ikagenda mu ibarabara bikadandazwa mu mutekano ntangere mhm. twebwe rero tusaba yuko bidahereye hejuru mhm. ntibizigera bikunda icyiyumviro cyane kikaba cyacu nkangiza ati tugire amahoro nyakubahwa ni byiza cyane yuko mu gihugu hoba ubumwe bw'uko atabantu banyonyeza amatungo ya leta hmm. ya matungo ashobora kugira kubaka ibarabara cyangwa kubaka ibombo ry'amazi cyangwa akavura akajya ku bitaro agahemba abaganga bakavura abantu neza agatara mm. akaduka mm. agahemba abakozi ba leta eka n'amasosiyete yigenga yose agashikirwa mm-hmm. e, nta gihuha kiba kuri we kandi mm. ngo bibe ibintu by'iremeranya kuri we ah. yahashyitse agashika itonga riba rihari mm. ariko Ferdinand ikiba ikiba nuko ubufashwe akora fraude bamucira urubanza w'ikibiriraho kandi abantu bakagumviriza wowe uvuze kuri stade ntiwumva yuko stade nuko abanyagihugu sinzi ko urabona igihugu kimwe kibanye habaye urubanza rw'icyaha rukomeye nk'ubwo mhm. nuko ejo hirya y'ejo atadoshobora kujya kubahenda yinyegeje inyuma y'umugambwe cyangwa umukingo agiye muri politiki agiye ngo umuntu arati ni muntu horeje wenda wamarira iki mhm. tumaze kubona icyo yamaze mu gihe leta yamwizeye mu myaka iri imbere mu bana bacu mu buzukuru bacu yashobora kuza kubahenda canke ngo ashobore guhenda uwundi uwo ari we wese mm, ariko uwuvuze imbere yawe odasi mu gisagara cya bujumbura avuze ati ikamyo irarengana ibyabo bidakomakoma basaba uh-huh. rero nk'umuvugizi w'igipolisi ku byo aheruka gushyikiriza yerekeye abo basuma uh-huh. ko yobivira hasi bwa ntibaze barasahugwa mm. rero urabona biba biteye n'isoni umuntu avuga ngo guhabiza ngo ngende muri amerika ugaca mm-hmm. usanga barakwibye eh. yego ni ukuri hama n'ikindi uh bari bavuze ngo abajejwe umutekano ntibocunga abasivile mugabo tumaze iminsi tubona ahantu hacunga abapolisi kandi ari mu basivile usanga abantu baho rero baca bitwara nabi kubera babona abapolisi uh-huh. basaba rero ko umuvugizi w'igipolisi nawe nyine yogarukira iyo ngingo akongera akayishyira mu ngiro mm. hanahana amafaranga umwanya uwo ari we wose mukoresheje imihora musanzwe mukoresha kandi amafaranga agashika ubwo nyene mufise ico mubaza canke mugize ikibazo hamagara ku buntu ku nimero ijana na mirongo itandatu na gatatu canke amajana ijana na mirongo ine na kane babatunganirize mu kanya isase isaha zibiri n'iminota mirongo itatu n'itanu undi munywanyi ku murongo wa alo alo mwiriwe neza mutwakuye muri hehe muri bande mwitwa mm, bande bagize iminsi bavuka ko cyane eh nange mushaka gushikiriza iki gushikiriza aha aba ejo nafishe urubanza kuva muri 2008 mm bo no muri barabuguranye bamaze kubugurana uh-huh. bamwe baravamo uh-huh. abandi ba kabiri baravamo mm. hasigara uruhande rumwe mm. ariko rero kugeza ubunye bagiye ngo habuze iki amakaratasi ngarabuze mm. bakabasubiza inyuma iyo myaka yose irinda ihera ari ugusubira inyuma agenda agaruka agenda agaruka umwaka wose ugahera mm. ubundi ukisubira ko mm-hmm. none ubwo bucamanza ngira ngo rero abarongo ah, yose sentare bari ko barumva kamo kanyu eh, muteye ngira ngo bazobatunganiriza mu misiza ntabwo twise mm. mm. kuvuga yuko ari isororizo hari amatongo ya leta bo bakavuga ati kuva kera hose amatongo ya leta ayisubirezo ntayo nzi mm. eh, ntihajye bantuze babonye bubatse mm. Mm. reka tubigushimire rero evode ahisororezo ngira ngo ah, ababijejwe bariko barabyumviriza bazogira icyo bababwiye mu misi imbere alo ubundi munywanyi ku murongo alo imirongo ndiri kurabyorosha kirere nticifashe neza baba bariko bakura bari kure imirongo yabo icicika bisigura yuko rezo itameze neza Eh, numvise Ferdinand ashoboye kurangiza icyumviro ciwe kijanye n'ubukene bw'abigisha ibururi ariko rero si bururi gusa abigisha abakenye mu mashuri hose biravugwa yuko abigisha abakenye kuko eh, bagashikiriza ko abaherutse gukukuruka batasubirijwe mm. ariko bakora abakutakizi mm. abakutakizi ni uko baca bavuga yuko baca umugani ngo imigozi n'ingwi izivamwo ugaca ababyeyi bari batanga amafaranga yo mu kutakizi mm. kandi uwo mubyeyi ariko atanga amafaranga y'umukutsa kizi akaba yararihiye n’ubundi yiza yahejeje afite diplome yiwe ngira ngo imaze kugira fotokopi inshuro nyinshi cyane rwose mm. yavundiye mu nzu mm. ariko rero nagenda kubwira Ferdinand amakuru dufise ni uko eh, icyo kibazo cy'abakutsa kivi batararekurira batararekurira amashuri y'uko eh, yubaha akazi urumva hakoze umukutsa kivi eh. hakaba n'uwundi yahejeje wewe abishoboye ngira ngo bishika nuko atarashikirwa n'ikete cyo kwigisha muri iyo ntara bamushizemo ayo makete atebwa n'iki ko wumva abakutakiza ariko barakora ababyeyi bakaba bahemba amafaranga mm. umwe yohembwe na leta nawe akaba arimwo atarigiye gutangura mm-hmm. yumvaho ko yoho hari gihaze mu bisanzwe eh? ubushikiranganji bwaragihagaritse ku butaka bw'uburundi n'ababyeyi nta burenganzira n'umunsi bafise bwo kwegeranya amafaranga ngo bahembe abakutsakivi kandi mu kusaka abasanzwe yigisha kandi afise matricule bagasaba yuko leta yoduhuza agahembo k'umukutsa kivi Eh, aba iduza gahendo ko mu kusakidi kandi hari abahejeje bakoze n'ibibazo bakarunga iko bataronka nibatanga ayo makete bagire barose barose bagende bigishe mhm. ejo basubire haramugwa abandi baheze bagende bigishe mhm. abo binyegeza nk'abakusakiza umugani wawe yigisha mu kirengo ugasanga ku musaga aciye yigisha nk'umukusakizi kandi ariko ahandi ahembwa na leta mhm. ibyo wonye nibyo ndakubwira yuko tutazogera duteye imbere mu gihe hateye abantu bakimeze uko eh, aho byugarije eh. rero n'umushikiranganje kw'igenekerezo rya mirongo ibiri ari mu kigobe mu nama nshingamateka yarabajijwe icyo kibazo cy'ubukene bw'abigisha yishuye ati n'ikibazo kitari ko kirahera imbere y'imyaka cumi n'imwe abanyagihugu nabo nubatera akabuto icyo bita kudoma ku rutoki mm. turazina nimba yova muri mukikakaza muri mugongomanga mhm. noperereza iyo numvise ahigisha nawe bamutanga ati uyu muntu nyabona ntahari kaza ngaha gukora nk'umukusakira mhm. hariya ahembwa na leta hopfuma hagenda basi uwo atararonka akazi mu mwanya atararonka iryo keteri mugenda akavuga ati uyu basi ariko aronka y'agasabune n'agakorogate nayo leta ivuga ati umukusakira bategereza kuba afite matrikire yega n'ubundi baba bazifise nyine naba mhm. bazifise n'uko gusa baba batara bataragerwa amahirwe yo kuronka ako kazi mm. nicyo mbona rero gikwiriye nibaze tuje mu iterambere hama icyo icyo ubu unye twavuye mu ntambara y'amasasu y'iki tujye mu ntambara y'abantu n'abanyonyeza amatungo ya leta ntibacire mm. urubanza ahagaragara habona ngaho ibyo bintu byo kuba mu ibanga bazomukura bamuhindurire hama hagume alo wi ndabumva turabumva kumbure abanywanyi ntibari kubarashikira neza imihora bariko barakura ko kumbure ngo kirere kitifashe neza ikiganiro ntigire icyo ushikirije mu minota cumi kiza kuba kirangiye alo uno munyuranye byanse yuko murongo wiwe urengana adutunge rero ntidushobora kumwakira maze kwakura agashika kuri kane akomeze kwihangana aha twibutsa yuko nk'umukuru w'igihugu eh, yavuze yuko mu amafaranga y'ikora atinjira yose mu kigega cya leta kavuga yuko eh, mu bakora forode harimo n'abakozi bo muri oberi agatera akamo ko abantu bose bakikubita agashi kugira ngo eh, inyungu z'igihugu zishikire eh, abo zigenewe bene igihugu cyangwa abanyagihugu murakoze cyane mhm. ariko ibijyanye n'ibiturire mhm. abantu bari bajya izuba ryaka mhm. kandi bakabitora ababijya n'ababitanga babigira babibona mm. ariko nta n'ikintu na kimwe cyamira mm. Mm. ariko umukuru w'igihugu aguma atera ka manama agirisha amanama arabivuga ariko kujya mu ngiro mbona bitabaho abavuze imbere yanyu ugakwavu bavuze bati kumbure ababikora ni abantu bafise ingufu nabantu banini banini ngo babita ngo bamutama abamutama barahari kandi baravugwa mhm. kandi bagaca bakoresha n'abandi bato bato mhm. babanduriza ibyo biturire hamagara ku mugoroba bakabashyira raporo ngira niko bayita mm. rero ibyo naho biduma ku rutoke uno munsi umuntu kanaka amufashe mugabo usanga abandi nka bane babikora ukuri kwamye atabakoze ko mhm. wavuga uri giturirenge nko mu ijyabe ukajya usanga mu buyenzi mu kamenge ino mu kanyoshya hose ntibabakoze kubafasha umwe ubu usanga atanyungu nimwe biri ko biratanga mm. hari n'abavuga bati abo bantu naho tubaduma ku rutoke bukeye turahura babarekuye neza cyane mhm. bamuvuga ubunyene ahubwo bamuvuze ni ucugira ingorane niyo gituma n'abantu benshi babaheza babavuge kubera iki baca bamurekura we wamuvuze nawe ucuruka akaba ariwe uhigwa hmm. muti rero wibwe niba aca yiruka uko hmm. reka tubashimire agakwavu ku ntererano zanyu ngira ngo ah, abategetsi mu nzego zitandukanye bari kuba barumva akamo muri kumuratera neza cyane bari bakwiye kuraba umwe wese ku kazi yarose no ku no ku kintu yajejwe arakwiye kuraba icyo yawufasha kugira turabe ko ubundi bwacu bwotera imbere mm. murakoze cyane tubashimire wa gatanu mwiza mutangure neza wikendi ikiganiro nigira icyo ushikirije harasigaye iminota itarenga itatu ubundi munywanyi ku murongo halo nawe bwaca zero ingorane zose gusa hmm. hanyuma barabe yuko agaturo nawe kaboneka neza nka twene niko kadutunze twagiye gukora mhm. twakarose neza tukaronka abana ingene bagiye n'ubwo mu gatondo n'ubwa saa sita mm. reka tugushimire Fabiano uh, niwe ubaye n'umunyonyi wa nyuma yakuye muri kino kiganiro nibutse ko abatwakuye bose ari abo mu gisagara cya bujumbura bisigura yuko mu gihugu hagati imirongo itireko irarengana abarongoye amashyirahamwe gutuma tubona ko rero nabo nyine bagerageza bakisubira ko dushimire rero Fabiano dushimire gakwavu dushimire evode dushimire niyo kwizera dushimire ferdinand dushimire na odase dushimire hamwe na severi no mu kinama bakuye mu kiganiro gira icyo ushikirije ni jenali kiremesheje evariste nziko banyanka mu bihe by'ibyuma hari albert nduwayo ibindi biganiro birabandanya kuri radiyo isanganizo